Thank you. Det är han och inte narrar han någon tror jag. I det nya gården flyttar han till våren bästa kammar där i bor jag. Lilla vännen han får komma in som förr Men om han blir knarrig stänger jag min dörr Men om han blir knarrig stänger jag min dörr Rallalalalalala Huset det består i tian och blommor växer kring alla knutar. Upp på taket tittar duvorna och tittar hacka hackafett på fönsterrutan. Tralla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla. Hända kan väl att där innanför ibland han och jag vi gnabbas också lite grann. Han och jag vi gnabbas också lite grann. Ralla-ralla-ralla-ralla rödaste solen skiner och lindelöven i gräset vallar. Veckarna, det brusar gurkarna, det susar fåglarna och jag vill tralla. Tralla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla-dalla. glatt glassin under blå. Trivas mått om det men trivas bra ändå. Trivas mått om det men trivas bra ändå. Ralla-ralla-ralla-ralla.

rödaste solen skiner och linden löven i gräset falla. Bäckarna, det brusar björkarna och tutar kjolarna och jag vill tralla. Tralla-lalla-lalla-lalla-lalla-lalla-lalla-lalla-lalla-lalla-lalla-lalla. Och vittra glassen under sommarhimmel blå. Ivas smått som det men trivas bra ändå. Ivas smått som det men trivas bra ändå. Tralla-lalla-lalla-lalla.